السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد ياكم حميد مولى سبحانه وتعالى كذلك kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama akuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa la fikihi tulikuwa tumesimama mwezi wa nane kuhusiana mambo ambayo yanahusu kupunguza swala na vile vile kufanya jamu baina ya swala mbili tulikuwa tumesimamia katika fasulon ambayo kwa inasema wa yusannu qasru rubaiyati fi safarin tawilin mubahin na ni sunna kupunguza swala yenye raka nne mtu akiwa safarini safari yenyewe ndefu mubahi tena anachoendea ni kitu ambacho ni mubah ويقضي صلاه سفر في حضر waaksuhu tamatan na analipa swala ambayo imempita akiwa safarini hali ya kuwa mshafika sehemu ambayo anakusudia kufika yani kwenye makazi waaksuhu na kinyume chake tamatan kwa ukamilifu yani kama mtu ulikuwa safarini kisha ikakupita swala ya safari basi utakapokuwa umefika kwenu inabidi ulipe ile swala ambayo umekupita ukiwa safarini katika hali ya ukamilifu na vile vile utakapokuwa wewe ni mkazi alafu baadaye ikawa kuna swala imekupita hujaswali ukaikumbuka mfano ulikuwa umesahau ukiwa safarini basi itakulazimu ile swala kuiswali kwa hali ya ukamilifu yani kuswali raka 4 kama kawaida ثم قال ومن نوى إقامة مطلقا بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو تم بمقيم أتم ومن نوى إقامة na mwenye kunuia kukaa sehemu mutlaka moja kwa moja yani yeye amefika sehemu akanuia kwamba hii sehemu mimi nitafanya makazi ndio kwangu bimaudhi'in sehemu miongoni mwa sehemu au akthara min arba'ati ayyam au alikuwa msafiri lakini kafikia sehemu akatoa hii sehemu mtabaki zaidi ya siku nne japokuwa katika madhhabu tunasema swala 20 yani akanuia kubaki sehemu ule muda baki ataswali zaidi ya swala 20 au itamma bimuqimi au yeye alikuwa ni maamuma na imamu wake ni mukimi yeye ni msafiri lakini imamu wake ni mkazi atama huyu mtu atatimiza kama vile ambavyo imamu wake anavyoswali raka nne wa in khubisa dhulman na kama itakuwa amefungwa kwa dhulma au lam yanu iqamata au mtu yeye amefika sehemu na hajanuia kubaki hiyo sehemu zaidi ya nne hajanuia kubaki hiyo sehemu zaidi ya swala ishirini qasara abadan atapunguza swala muda wote atakayebaki yani kama mtu yeye amefungwa katika mji ambao si wa kwake lakini kufungwa kwake amefungwa kidhulma au katika hiyo sehemu kwa ajili ya haja yake na hajanuia kubaki siku nne au zaidi ya swala ishirini wala hajui haja yake itakuja kutekelezwa lini basi atapunguza swala vyovyote vile itakavyokuwa muda wowote ule utakayerefuka sawa ni mwaka miaka miwili miaka mitatu yeye atakuwa ni mpunguza kasri haiwi kuwa kwa ajili ya swala moja tu la safari ama jambo lingine kuna jambo la jamu akasema wayubahu lahu aljamu baina adh-dhuhrayn wal-isha'ayn biwaqti ihdayhima na inajuzu kwa yeye msafiri kukusanya baina ya <clears throat> dhuhuri mbili yani swala ya dhuhuri na laasiri wala ishaaini na baina ya isha mbili magharibi na isha biwakti ihdayhima kwenye wakati wa moja katika hizo swala msafiri yeye anaruhusiwa kukusanya baina ya dhuhuri na alasiri muda gani wowote sikia mu kuswali imma swali wakati wa swala ya dhuhuri au kuswali wakati wa swala ya alasiri wala ishaain na kuswali kwa ajili ya eh, kukusanya baina ya isha mbili yani maghrib na isha imma tamu kuswali wakati wa magharibi au tamu kuswali wakati wa isha kisha akasema wal maridin wa nahwihi yalhaquhu bitarkihi mashaqqatun na vile vile inajuzu na ni halali kwa mgonjwa na mfano wa mgonjwa ambaye anapatwa na mashaka kwa kuacha kukusanya yeye pia ataruhusiwa kukusanya swala mgonjwa kama ugonjwa wake ule ni kama asipokusanya mashaka yatakuwa ni makubwa kadhalika wanaingia hapa kwa miaka hiyo wale ambao walikuwa wananyonyesha kwa sababu miaka hiyo ilikuwa hakuna vitu vya kuwahifadhia watoto kutokana na najisi na watoto maarufu kujoa kujoa kwa hiyo mafukaha wakasema kwamba nao wale akina mama ambao walikuwa wanafanya kazi ya kulea wale watoto walikuwa wanaruhusiwa kukusanya baina ya swala kadhalika wale mustahaba na mustahadha mustahadha hukumu zake tulizungumzia wakati tunazungumzia habari za hedhi kwa vile vile wamambihi ah, sanasul baul na yule mtu ambaye anatoka na mkojo kila wakati kama itakuwa ni ngumu yeye asipokusanya basi naye ataruhusiwa kukusanya baina ya swala mbili thumma ka kisha akasema muallif wa baina al-isha'ain faqat limatar wa nahwihi yabullu thawba wa tujadu ma'ahu mashaqqatun na vile vile mtu anaruhusiwa kukusanya baina ya swala ya isha na magharibi peke yake kukusanya baina ya magharibi na isha peke yake kwa ajili ya mvua na mfungo wake yani kwenye madhhabu sisi tunaruhusu mtu kusanya baina ya swala ya magharibi na Aisha peke yake kwa ajili ya mvua na mfano wa mvua yabullu thawba hii mvua yenyewe inarowesha nguo yani si mvua kidogo la yani hii mvua yenyewe ni kubwa inayofikia hatua ya kurowesha nguo watujadu maahu mashakka na yanapatikana pamoja na hiyo mvua mashaka makubwa ikiwa hivyo mtu ataruhusiwa kukusanya baina ya swala ya magharibi na isha walwahl وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة na kwa ajili ya tope na kwa ajili ya tope warihin shadidatin na upepo mkali barida wenye baridi la baridatin fakat sio baridi peke yake illa bilailatin mudlima isipokuwa kwenye usiku ambao una giza tena ukiwa na tope na upepo mkali na usiku wa giza basi mtu wakati huo atakuwa anaruhusiwa kukusanya baina ya swala ya magharibi na isha wal afdalu fa'lu al arfaq min taqdim au ta'khir na bora zaidi kufanya kile ambacho ni chepesi katika kutanguliza baina hizo swala mbili au kuchelewesha ثم قال وكره فعله في بيته ونحوه bila dharura na ni makuruhu kufanya jamu mtu nyumbani kwake na mfano wake bila ya dharura japokuwa maneno uh, ni maneno ambayo hayapatikani katika vitabu vingine vya Hanabila isipokuwa kwenye aqsa al-mukhtasarat yani kuanzia hapa alivyosema wa kuriha fi'luhu fi baitihi wa nahwihi bila dharura طيب ثم قال بعد ذلك ويكثر جمع تقديم براتبه بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامه na ile jamu inabatilika ambayo mtu atakayekuwa anaswali kwenye swala ya kwanza kwa mtu kuswali sunna ya ratiba yani kama mtu ameswali ya dhuhur anataka aunganishe na lafif jamu itabatilika kama ataswali sunnatu ratiba baina hizi swala mbili yani akitaunganisha baina yani ameshaswali dhuhuri amemaliza kisha akaamua kuswali sunnatur rasiba kabla ya kuswali lafif jamu inabatilika watafrikin bi min wudhu'in kathir na kutenganisha baina ya zile swala mbili kwa muda ambao unakaririwa ni zaidi ya udhu ambao mtu anatawadha udhu ambao ni kafir kadhalika wa ikama na vile vile jamu inabatilika kwa mtu kukaa muda mrefu kabla ya kuunganisha masuala mengine hizi ndio nukta ambazo tulikuwa tumezungumzia kisha akasema watajuzu salatu likhawfi bi ayi sifatin sahhati ani nabii sallallahu alaihi wasallam na inajuzu swala ya hofu wa sifa yoyote hizi ile miongoni mwa sifa ambazo zimesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama wa sihhati min sittati awjuh na swala ya hofu imesihi katika njia sita wa sunna fiha hamlu silah ghairi mushkilin na ni sunna wakati mtu anapokuwa anaswali hiyo swala ya hofu kubeba silaha isiyokuwa mzito haya tumezungumza katika hali ya kukumbusha sehemu ambayo tulikuwa tumesimamia mwezi wa nane leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaanza faslun jadid wa huwa صلاه الجمعه اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله صلاه الجمعه تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزواج وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوج رفقه نعم ثم قال بعد ذلك فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رقته صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثيرة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثيرة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثيرة ميت الجمعة لجمعها الخلق الكثيرة kwa ajili ya kukusanya watu wengi yani Ijumaa imeitwa Ijumaa kwa sababu inakusanya watu wengi فقال المؤلف الامام ابن بلبان رحمه الله تلزم الجمعه inamlazimu ijumaa talzamu aljumaa inamlazimu ijumaa kulla muslimin kila muislam hada huwa shart alawwal rakib tahta muslim rakam wahid weka chini ya neno muslim namba moja ikiwa na maana ya ashartu alawwal shartu la kwanza تلزم الجمعه كل مسلم inamlazimu swala ya Ijumaa kila muislamu la kafir sio kafir yani kila muislamu yeye ndiye ambaye inamlazimu swala ya Ijumaa amma kafiri yeye hashurutiki kuswali swala ya Ijumaa kwa sababu hata kama swala yake haikubaliwi swala yake haikubaliwi na sema kwamba si wajibu kwa kafiri yeye kuswali swala ya Ijumaa na maana kwamba hata kama baadaye atasilimu hakulazimishwa kulipa nini kulipa swala ya Ijumaa hai ndio maana ya haya maneno kwa hiyo nani namlazimu swala ya Ijumaa kila muislamu kisha akasema mukallaf mukallaf man huwa albaligh wal aqil yani wewe popote ukikuta neno al-mukallaf bi maana al-baligh al-aqil alio baligh mwenye akili ndo mukallaf hadha huwa shartu thani hii ndo sharti la pili بمعنى اجعل تحت اثنين تلزم الجمعه كل مسلم مكلف ان ملزم الجمعه كلا مسلم aliyobalehe mwenye akili la saghir wala majnun sio mdogo wala mwendo wazimu zakari mwanaume hadha shartu asali zakari mwanaume la mraa na sio mwanamke mwanamke si wajibu kuswali swala ya ijma si wajibu kwa mwanamke kuswali swala ya ijma lakini akihudhuria khalas swala inasihi kwake lakini kwa yeye kwa haki yake yeye kama mwanamke si wajibu kuswali swala ya ijma bi ijma kwa ijmaa ya wana wanaochuoni ngapi nne ndio tatu muslim mukallaf zakar tatu hurrin aliye hurrin aliye huru hadha شرط الرابع شرط أن مسلم مكلف ذكر حر لا عبد si mpya yani ambaye analazimikiwa na swala ya Ijumaa ni yule ambaye yuko huru mustawtinin bibina'in mkazi ambaye anaishi kwenye jengo mkazi ambaye anaishi kwenye jengo jengo ambalo sisi tunahesabu kwamba hili ni jengo yani jengo ambalo watu wana wanajua kwamba hili jengo kulingana na mazingira ambayo wao wako hata kama kwetu tunajenga majumba uh, ah, kwa tofali hizi mbichi kwetu si tayari majengo kuna sehemu nyingine ukienda wanajenga kwa miti kwa wao ni majengo kwa hiyo ili watu iwalazimu kwao kuswali swala ya Ijumaa ni lazima wawe wanaishi kwenye jengo ambalo limejengwa na kila mtu akiona anajua kwamba hili jengo watu wanaishi musawtilin bila mkazi ambaye yuko ndani ya jengo anakusudia nini haya maneno anachokusudia kwenye haya maneno maana yake kwamba idha kana mustawfinan bil qiyam la tajib alayhi aljumaa idha kana mustawfinan bil qiyam la tajib alayhi aljumaa idha kana mustawfinan bil qiyam la tajib alayhi aljumaa kama yeye atakuwa anaishi lakini amejenga hema yani kaleta hema kaliweka haimwajibikie swala ya Ijumaa kwa sababu hema si jengo bali hema ni kitu ambacho kinawekwa kwa hali ya dharura kwa kama watu wenda walikuwa wanasafiri wakakusudia haja fulani wakafika sehemu wengi wakaamua kuweka mahema lakini hawajakusudia makazi wao wasifanye mweka mashamba yao hiyo sehemu kama ikiwa miezi sita hmm. mwaka hawajakusudia hiyo sehemu kuishi lakini umeweka tu kwa ajili ya udharura fulani si wajibu kwa wao kuswali swala hii basi sio kwa wale ambao ni wajibu kwa wao kuswali pale ya wale ambao wamejenga majengo yao wakasema kwamba sisi tunataka kuishi hivi hivi hayo ndio masharti ambayo yakipatikana ndiyo inakuwa ni wajibu wa mtu kuswali swala ya Ijumaa ili kusikana sharti moja si wajibu kwa mtu kuswali swala ya Ijumaa طيب ثم قال بعد ذلك ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعه na mwenye kuswali adhuhuri intabi huna waman salla adh-dhuhra na mwenye kuswali adhuhuri mimman alayhi aljumaa miongoni mwa wale ambao wanalazimikiwa na swala ya ijumaa اكتب ممن عليه الجمعة سواء بنفسه أو بغيره سواء بنفسه أو بغيره ممن عليه الجمعة سواء بنفسه أو بغيره miongoni mwa wale ambao wanalazimikiwa kuswali swala ya Ijumaa sawa kwa nafsi yake yeye au kwa sababu ya mwingine tutakuja kueleza makusudio haya maneno ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعه قبل الامام na mwenye kuswali swala ya dhuhuri miongoni mwa wale ambao wanalazimika kuswali swala ya Ijumaa kabla ya imam kabla ya imam kabla ya imamu hajaswali swala ya ijumaa yani yaka swala ya dhuhuri kabla ya imamu hapa hajaswali swala ya ijumaa lam tasihha swala yake haisi swala yake haisihi wa illa na kama si katika wale wanaelazimikiwa kuswali swala ya ijumaa kina nani kama ilivyokuwa mtoto mdogo au mwanamke au uh, mtumwa au mtu ambaye si mkazi swaha swala yake sahihi yani mwanamke yeye eh, kama atuswali swala ya dhuhuri kabla imamu hajaswali swala ya Ijumaa ikiwa ndani ya wakati wa swala ya dhuhuri umefika tutakuja kuzungumza habari za wakati ikiwa yeye ataswali dhuhuri wakati muda wa swala ya dhuhuri umefika lakini kwa vile tu yeye hawajibikiwi kuswali swala ya Ijumaa swala ya dhuhuri kabla ya imam swala yake tafanyaje itatii lakini ikiwa miongoni mwa watu ambao ni lazima waswali swala ya Ijumaa swala yake ya dhuhuri haiswihi thumma qala wal afdalu ba'dahu na bora zaidi aswali baada ya imam yani hata huyu ambaye yeye halazimikiwa na swala ya Ijumaa ni bora zaidi aswali baada ya swala ya imamu yani baada hey eh, baada ya imamu baada ya imamu ما ياتي الناس بالنسبه للجمعه على ثلاثه اقسام الناس بالنسبه للجمعه على ثلاثه اقسام الناس بالنسبه للجمعه على ثلاثه اقسام القسم الأول من لا تجب عليه الجمعة من لا تجب عليه الجمعة القسم الأول من لا تجب عليه الجمعة القسم الثاني من تجب عليه الجمعة بنفسه من تجمع عليه الجمعة بنفسه من تجمع عليه الجمعة بنفسه من تجب عليه الجمعة بنفسه القسم الثالث من تجب عليه الجمعة بغيره من تجب عليه الجمعة بغيره من تجب عليه الجمعة بغيره من تجب عليه الجمعة بغيره وهو المسافر المقيم وهو المسافر المقيم وهو المسافر المقيم في قرية في قرية المستوطنين وهو المسافر المقيم في قرية المستوطنين وهو آه، المسافر المقيم في قرية المستوطنين alladhina tajibu alayhim aljum'a fi qaryat almustawfidina alladhina tajibu alayhim aljum'a watu kwa kuzingatia Ijumaa wamegawanyika katika mafungu matatu watu yani waislamu kwa kuangalia Ijumaa wamegawanyika katika mafungu matatu alikisema awal fungu la kwanza man la tajibu alayhi aljum'a kuna wale ambao hawajibikiwa na swala ya Ijumaa wale ambao hawajibikiwa na swala ya Ijumaa kama ilivyokuwa uh, mwanamke mtumwa na yule ambaye si mkazi msafiri hawa hawajibikiwa na swala ya Ijumaa dhibiti dhibiti dhibiti haya maneno alqismu thani man tajibu alayhi juma binafsi kifungu cha pili au kigawani cha pili ni yule ambaye anawajibikiwa na swala ya Ijumaa yeye mwenyewe yani yeye mwenyewe yeye mwenyewe yeye anawajibikiwa na swala ya Ijumaa huyu ni yupi ni yule aliyokusanya masharti hayo matano ambayo tumeyataja hapo juu yani anayekusanya haya masharti matano ambayo tumeyataja hapo juu huyu anawajibikiwa na swala ya Ijumaa yeye mwenyewe alakismu thalith kigawanyo cha tatu man tajibu alayhi aljuma bighairihi kuna anayewajibikiwa na Ijumaa kwa sababu ya mwingine yani Ijumaa kwa yeye inakuwa ni wajibu si kwa ajili ya yeye kama yeye la kwa sababu ya mwingine wa huwa almusafir almuqim naye msafiri ambaye ameamua uh, kubaki sehemu kwa siku nne na ziada au zaidi ya swala ishirini hii sehemu yenyewe anayobaki fi qaryatil mustawfinina kwenye kijiji ambacho kuna wakazi kwenye kijiji ambacho kuna wakazi alladhina tajibu alayhi juma ambao ni wajibu kwa wao kuswali swala ya Ijumaa yani kwa mfano mahuta Mahuta hiki ni kijiji. Kuna wakazi ambao wako hapa. Hawa wakazi wao wanalazimishwa kuswali swala ya Ijumaa. Lakini kuna tulabu wengine wametoka na kiu. Wengine sio wametoka wapi? Wako wapi? Wako mahuta. Hawa sio wakazi wa mahuta. Tunaelewa. Hawa si wajibu kwa wao kuswali swala ya nini? Swala ya Ijumaa lakini itawalazimu kuswali swala ya Ijumaa kwa sababu ya wakazi wa watu mahuta. Kwa hiyo hawa swala ya Ijumaa kwa wao ni wajibu lakini si kwa ajili ya wao kama wao lakini wajibu kwa wao kwa sababu ya wakazi wa Mahuta. Tumeelewana jamani? Eh, kwa hiyo kuna wale ambao swala ya Ijumaa si wajibu kwao moja kwa moja wanaweza wakaacha na hakuna madhambi kuna wale ambao swala ya Ijumaa ni wajibu kwa wao kama waislamu ambao wao wamekusanya machache ambao tuliyoyataja halafu kuna wale ambao swala ijumaa inakuwa ni wajibu kwa ajili ya watu wengine ikiwa na maana intabi ikiwa na maana kwamba mfano walipokuwa hao wanafunzi wakasema ah bana wewe kule takuwa mbali kule firdausi mbali hapa hapo tumari mbali kazibuni kunama hebu sisi tujikusanye tusali zetu ijumaa swala zao ya ijumaa ikubaliki tena wakaamua wenyewe kula markaz wakaswali wenyewe swala ya Ijumaa swala yao ifanyaje haisi mhm ndio maana tunasema kwamba waman salla dhuhra mimman alayhi aljuma sawa'an bi nafsihi au bi ghayrihi na mwenye kuswali ya dhuhuri katika wale ambao wanazinikiwa na swala ya Ijumaa sawa wenyewe kama tulivyokuwa uh, tumeona kwenye kifungu cha pili au kwa ajili ya wengine kama ilivyo kwenye kifungu cha tatu akaswali swala ya adhuhuri kabla ya imamu swala yake ya adhuhuri haikubaliwi na kuna swali mpaka Naam na kwa sababu wao swala ya Ijumaa kwao ni wajibu kwa ajili ya watu wengine. Kwa wao watakani kuswali swala ya dhuhuri kabla ya Naam. Naam. Ah, tunasema wa huwa eh, wa huwa al-musafir al-muqim يعني من تجب عليه الجمعة بغيره وهو المسافر المقيم في قرية المستوطنين وهو المسافر المقيم في قرية المستوطنين الذين تجب عليهم الجمعة وهو المسافر المقيم في قرية المستوطنين الذين تجب عليهم الجمعة <coughs> ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك wa haruma safaru man talzamuhu ba'da az-zawaj haramu kusafiri kwa yule ambaye inamlazimu swala ya Ijumaa baada ya jua kupinduka wahab na ni haramu safar kusafiri man talzamuhu kwa yule ambaye analazimikiwa na Ijumaa baada ya zawali baada ya jua kupinduka lakini muallif amebana maneno muallif amebana maneno malizia mbele yake baada hiyo ibada au kabla zawal baada nidaiha au kabla zawal baada nidaiha au kabla zawali ba'da nidaiha au قبل zawal ba'da nidaiha au kabla ya jua hajapinduka lakini tayari kumeshadhiniwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa ni haram yule ambaye alizinikiwa kuswali swala ya Ijumaa usafiri baada ya jua kupinduka au kabla ya jua kupinduka lakini baada ya nini baada ya adhana ya Ijumaa kwa nini haya maneno tutakuja kuzungumza kwenye wakati kwenye madhhabu ya Hanabila wao swala ya Ijumaa muda wake unaanza wakati wa swala ya uh, pale jua linapokuwa linanyanyuka likawa sawa sawa uh, na mkuki yani wakati wa swala ya dhuha kwenye madhhabu ya Hanabila wao muda wa swala ya Ijumaa umefika yani manakuba kama leo kwa sisi hapa ukifika zetu saa 4 saa tano kwa moto swala ya Ijumaa hakuna mashaka swala ya Ijumaa tukao mfanyaje tukao miti na hadithi ambazo zimekuja katika uh, haya masala ni kawi jidda jidda yani hadithi ambazo hazina mashaka hadithi ambazo hazina mashaka halafu baada ya zawadi baada ya zawadi kundo wakati wa wajibu sasa ni haram mtu kusafiri hali ya kuwa ni katika wale ambao wanalazimikiwa na swala ya jumaa kabla zawali kabla ya jua hajapinduka limaza kwa nini li'annahu waqtu wujubi li'annahu waqtu wujubi li'annahu waqtu wujubi sababu ni wakati wa wajibu لانه وقت وجوب kwa sababu ni wakati wa wajibu yeye analazimika kutekeleza wajibu kwa hiyo atakapokuwa anasafiri wakati yeye inabidi afanye jambo la wajibu litakuwa anaingia kwenye madhara kwa hiyo sababu anakuwa anaacha jambo la wajibu lakini vile vile au kabla zawadi baada bidaiha au vile vile ni haramu yeye kusafiri hata kama ikiwa jua halijapinduka wakati tayari tumeshaziniwa swala ya nini swala ya Ijumaa yani kama tulivyosema kwamba hata kama watu watakuwa wameswali swala ya Ijumaa kuanzia saa 4 hapo kukishaadhiniwa sasa wewe ukiwa miongoni mwa wale ambao ni watu kwa wao kuswali swala ya Ijumaa ni haramu kusafiri ثم قال وقرئ قبله ما لم يات بها في طريقه او يخف فاوتر قتل وقرئ من مكروه وقرئ من مكروه كتفير وقرئ من مكروه كتفير قبله اي قبل الزواج قبله اي kabla zawal na ni makuruhu kusafiri kabla ya jua halijapinduka ni makuruhu kusafiri kabla ya jua halijapinduka au kabla hakujaadhiniwa kabla jua halijapinduka au kabla hakujaadhiniwa ma lam yati biha fi tariqihi ikiwa hapo swali hiyo ijumaa njiani ni makruh mtu kusafiri kabla ya zawal au aa, ah, kabla ya nida ikiwa hapo swali njiani ikiwa na maana kama yeye atasafiri na akaswali njiani hakuna karaha hakuna karaha au yakfi fauta rukati au ikiwa hakhufii kuachwa na msafara au yaqab fauta rukati au khawfi kuachwa na msafara ikiwa na maana kwamba kama yeye ataswali hiyo swala ya Ijumaa njiani au inamlazimu tu asafiri kwa sababu msafara wake unaondoka wakati huo hakuna karaka wala madhara mfano mtu ana tiketi ya ndege na tiketi ya ndege ndege inaondoka saa sita mfano na dakika 45 kwa nchi zetu hizi zawai inakuwa tayari yani jua limeshafunduka ikiwa na maana kama yeye ataswali tole juma ndege itafanyaje itamwacha au ana tiketi ya treni ya muda huo atwali juma twali kamwachi kadhalika basi basi naondoka saa sita oh dakika 45 au saa saba kamili kama anachukulia kuswali swala ya Ijumaa jari tamwacha basi wakati huo yeye ataondoka ule na msafara hakuna makuruhu wa haki yake kwa waharuma safaru man talzamu baada zawal ni haramu kusafiri kwa yule ambaye analazimikiwa na swala ya Ijumaa baada ya jua kupinduka au kabla zawali baada nidaiha au kabla ya jua lijapinduka baada ya kuadhiniwa kwake wa kuriha qabla na makruhu kabla zawal ma lam yati biha yani ma lam yati bi salati aljumaa fi tariqihi ikiwa hata swali hiyo swala ya ijumaa njiani au yahfi fawta rufqatin au hakufi kuachwa na msafara ni makro yeye hatueleta njiani wala kuhofii kuachwa na swala ya Ijumaa ni makruh kwa yeye kusafiri kabla ya azawali lakini ndani ya swala ya Ijumaa ikiwa na mara kwamba kabla ya swala ya alfajiri pale mtu anaruhusiwa kusafiri atakavyo lakini alfajiri imeshaingia ya Ijumaa na hiyo safari yake usafiri ule muda wa kusali swala ya Ijumaa utakuja hajakuwa yuko safarini ni makruhu yeye kusafiri makruhu kwa yeye kusafiri isipokuwa kwa hali mbili ima aiswali akiwa njiani au anasafiri kwa kuhofia kuachwa na msafara wakati huo karaha inakuwa inaondoka aha vipi sisi tunaendesha kipi je tunaingia kwenye karaha yahtamil yahtamil yeye kama usafiri anaotumia ni pikipiki ikiwa kabla zawadi na anajua anakoenda atafika tuna atadiriki kuswali swala ya Ijumaa huko hakuna matatizo ataruhusiwa kusafiri hakuna karaa hakuna karaa lakini baada zawadi baada ya zawadi kadhalika wa baada nidaiha na baada ya adhana ya Ijumaa ni haramu kusafiri sawa na safiri kwa miguu au baskeli au pikipiki kwa nini kwa sababu wakati ni wakati ambao unamlazimu yeye kushughulika na swala ya nini swala ya ibada paka hapo kuna swali naam kabla ya zawal jua lijipinduka inaruhusiwa ina inaruhusiwa lakini jua limeshapinduka na watu tayari wako msikitini inawezekana ahyana ni khutba imeshana nini basi wewe hautoruhusiwa kuondoka mpaka uswali kwanza ndo uondoke kwa leo wanasimamia hapo kwa sababu yanayofuata ni masharti ya swala ya Ijumaa sasa naonelea tuyachukue yote kwa ujumla bila ya kukatakata kesho kawaida ilikuwa mna darasa watu walikuwa wanashuhudia kusoma Qur'ani lakini uh, kwa vile tumeanzia kesho pia tutakuja darasani kwa ajili ya kuendelea na hizi inshallah na